Myšiel som na to, ale práca, rodina, no, život, vieš. Každopádne, prerábával som sa v starých fotkách a je to zvláštne. Za celý ten čas, čo sa poznáme, máme spolu iba túto no jednu momentku z práce. Vôbec sa nezmenil. A ja tam mám ešte dlhé čierne vlasy, ako by mi niekto namaloval. Ďakujem. Dajte si niečo. Zdravie. Hej. Nedí. Takže sa máš fajn? Nevyzerá, že sa máš, no. Dobre, možno trochu zanedbané, ale to je asi nás mnohých do dokonku, nie? <laughs> Dobre, tak. Tak čo teraz len robíš? Čítaš všetky tie knihy, čo si čítal? Pozerám telku a pijem žin. To je všetko. Inak nerobíš nič? Snažím sa máš byť nejaké veci. <laughs> Takže máš trochu pohybu. Hej, trochu. Práca ti nechýba? Nie, nechýba. Áno, áno, chýba. Nie, nechýba. Chceš drink? Je pol desiatej, pár minút. Naozaj? Áno. Mm. Pol desiatej áno najvyšší čas. No, dobre. Tak mrzí ma, že som neprišiel skôr, ale mohol by som sa zastaviť, ja neviem, aj budúci týždeň, ak chceš. Tak by ti nevadilo, keby nejakú mal. Sedel som tu vyzve. A zrazu som videl, ako sa niečo naraz tmy. Bol to video, na ktoré som roky nedokázal vôbec pomyslieť a zjedol sa presne tak, ako všetky ostatné z obrazu. Ja, moja žena, syna, dcera, sedíme v izbe. Triviálny rozhovor, na ktorého obsah si však nedokážem spomenúť. Ale na chvíľku som bol s ním tam. Doma. To bolo hrozné. Mal by si sa s niekým porozprávať. Zle Nie zápolstníctvo našeho prejčaného ťatu. To bolo preč. Aha, a teraz je to preč všetko, hej? Áno, je to preč. Tomas, ale takto sa žiť nedá na, na Cerália, Číne a skúrených Mexiko. Minulom si dávno preč, teraz je to takto. Dobre, Takže sa už nezjavuje. Počul si ma, Tomás? Vydáš niekedy mailu? Ah.